Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 22, 1973 Itinalagang Arsobispo ng Lipa ang nooy si Archbishop Ricardo Vidal kapalit ng namayapang si Archbishop Alejandro Olalia. Sa pananatili ni Archbishop Vidal sa Lipa, inorganisa niya ang Pastoral Council sa Archdiocese. Sa tulong din ng Arsobispo, nasimulan ang konstruksyon ng Lipa Arts Diocesan Formation Center. Umabot ng walong taon ang pamumuno ni Archbishop Vidal sa Lipa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.